pars sexagesima vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usui est caput duodecimum responde sautem job dixit ergo vos estis soli homines et vobiscum morietur sapientia et mihi est cor sicut et vobis nec inferior vestri sum quis enim hac quae nostis ignorat qui deridetur ab amico suo sicut ego invocabit deum et exaudiet eum deridetur enim justi simplicitas lampas contenta apud cogitationes divitum parata ad tempus statutum abundant tabernacula praedonum et audacter provocant deum cum ipse dederit omnia in manus eorum nimirum interroga iumenta et docebunt te et volatilia celi et indicabunt tibi loquere terre et respondebit tibi et narrabunt pisces maris quis ignorat quod omnia haec manus domini fecerit in cuius manu anima omnis viventis et spiritus universae carnis hominis nonne auris verba di judicat et fauces comedentis saporem in antiquis est sapientia et in multo tempore prudentia ab ipsum est sapientia et fortitudo ipse habet consilium et intelligentiam si destruxerit nemo est qui edificet si incluserit hominem nullus est qui aperiat si continuerit aquas omnia sic abuntur et si e miserit eas subvertent terram. Apud ipsum est fortitudo et sapientia, ipse novit et decipientem, et eum qui decipitur. Aducit consiliarios in stultum finem, et judices in stuporem. Baltium regum dissolvit, et praecingit fune renes eorum ducit sacerdotes in glorios et optimates supplantat commutans labium veracium et doctrinam senum auferens et fundit despectionem super principes eos qui oppressi fuerant revelans qui revelat profunda de tenebris et producit in lucem umbram mortis qui multiplicat gentes et perdit eas et subversas in integrum restituit qui immutat cor principum populi terre et decipit eos ut frustra incedant per invium palpabunt quasi in tenebris et non in luce et errare eos faciet quasi ebrios caput tertium decimum et omnia hec vidit oculus meus et audivi tauris mea et intellexi singula secundum scientiam vestram et ego novi nec inferior vestri sum sed tamen ad omnipotentem loquar et disputare cum deo cupio prius vos ostendes fabricatores mendaci et cultores perversorum dogmatum atque utinam taceretis et putaremini esse sapientes audite ergo correptionem meam et iudicium labiorum meorum attendite nunquid deus indiget vestro mendacio ut pro illo loquamini dolos nunquid faciem eius accipitis et pro deo iudicare ni timini aut placebit ei quem celare nihil potest aut decipietur ut homo vestris fraudolentis ipse vos arguet quoniam in abscondito faciem eius accipitis statim ut se commoverit turbabit vos et terror eius irruet super vos memoria vestra comparabitur cineri et redigentur in lutum cervices vestre. Tacete, Paulis, per, ut loquar quod cunque mici mens suggesserit quare lacero carnes meas dentibus meis, et anima meam porto in manibus meis, etiam si occiderit me in ipso sperabo, veruntamen vias meas in conspectu eius arguam et ipse erit salvator meus non enim veniet in conspectu eius omnis hypocrita audite sermone meum et enigmata percipite auribus vestris si fuero iudicatus quio quod justus invenier quis est qui iudicetur mecum veniat quare tacens consumor duo tantum ne facias mihi et tu a facie tua non abscondar manum tuam longe fac a me et formido tua non me terreat voca a me et ego respondebo tibi aut certe loquar et tu responde mihi quanta sabeo iniquitate se peccata scelera mea e delicta ostende mici cur faciem tuam abscondis et arbitraris me inimicum tuum contra folium quod vento rapitur ostendis potentiam tuam et stipulam siccam persequeris scribis enim contra me amaritudines et consumere me vis peccatis adolescentiae me posuisti in nervo pedem meum et observasti omnes semitas meas et vestigia pedum meorum considerasti qui quasi putredo consumendus sum et quasi vestimentum quod comeditur a Atinea caput quartum decimum homo natus de mulire brevi vivens tempore repletur multis miseriis qui quasi flos e greditur e conteritur et fugit vel ut umbra et nunquam in eodem statu permanet et dignum ducis super iuste modi aperire oculos tuos et aducere eum tecum in iudicium quis potest facere mundum de immundo conceptum semine nonne tu qui solus es breves dies hominis sunt numerus mensium eius est. constituisti terminus eius qui praeteriri non poterunt recede paululum abeo ut quiescat donec optata veniat sicut mercenarii dies eius lignum habet spem si precisum fuerit rursum virescit et rami eius pullulant si senuerit in terra radix eius et in pulvere e mortuus fuerit trucus illius ad odorem aquae germinabit et faciet comam quasi cum primum plantatum est homo vero cum mortuus fuerit et nudatus atque consumptus ubi quaeso est comodo si recedant aquae de mari et fluvius vacuae factus arescat sic homo cum dormierit non resurget donec atteratur celum non e vigilabit nec consurgit de somno suo quis mihi hoc tribuat ut in inferno protegas me et abscondas me donec per transiat furor tuus et constituas mihi tempus in quo recorderis mei putas ne mortus homo rursum vivat contis diebus quibus nunc milito ex donec veniat in mutatio mea. Vocabis me ed ego respondebo tibi, operi manum tuarum porriges desteram. Tu quidem gressus meos dinumerasti, sed parce pecatis meis signasti quasi in saculo delicta mea sed curasti iniquitatem meam mons cadens defluit et saxum transfertur de loco suo lapides escavant aquae et alluvione paulatim terra consumitur et hominem ergo similiter perdes roborasti eum paulum ut in perpetuum transiret immutabis mutabis facie meius et emites eum sive nobiles fuerint filii eius sive ignobiles non intelliget attamen caro eius dum vivet dolebit et anima illius super semet ipso lugebit caput decimum quintum Respondes autem elis fas themanites dixit. Non quid sapiens respondebit quasi inventum loquens et implebit ardore stomacum suum arguis verbis eum qui non est equalis tibi et loqueris quod tibi non expedit quantum in te est evacuasti timorem et tu preces coram Deo, docui tenim iniquitas tua os tuum, et imitaris linguam blasfemantium. Condemnabit te os tuum, et non ego, et labia tua respondebun tibi. Nunquid primus homo tu natus es, et ante colles formatus, nunquid consilium Dei audisti, et inferior te erit eius sapientia quid nosti quod ignoremus quid intelligis quod nesciamus et senes et antiqui sunt in nobis multo vestustiores quam patres tui non quid grande est ut console tur te deus sed verba tua prava hoc prohibent quid te elevat cortum et quasi magna cogitans attonitos habes oculos quid tumet contra deum spiritus tuus ut proferas de ore tuo uiusce modi sermones quid est homo ut immaculatus sit et ut iustus appareat natus de muliere ecce inter santos eius nemo immutabilis et celi non sunt mundi in conspectu eius quanto magis abominabilis et inutilis homo qui bibit quasi aquam iniquitatem ostendam tibi audi me quod vidi narrabo tibi sapientes confitentur et non abscondunt patres suos quibus solis data est terra et non transivit alienus per eos cunctis diebus suis impius superbit et numerus annorum incertus est tyrannidis eius sonitus terroris semper in auribus illius et cum pax sit ille semper insidias suspicatur non credit quod reverti possit de tenebris ad lucem circumspectans undique gladium cum se moverit ad coerendum panem novid quod paratus sit in manu eius tenebrarum dies terrebit eum tribulatio Et angustia vallabit eum sicut regem qui preparatur ad te tetendit enim adversus deum manum suam et contra omnipotentem roboratus est cocurrit adversus eum erecto collo et pingui cervice armatus est operuit faciem eius crassitudo et de lateribus eius arvina dependet habitavit in civitatibus desolatis et in domibus desertis quae in tumulos sunt redacte non ditabitur nec perseverabit substantia eius nec mittet in terra radicem suam non recedet de tenebris ramos eius are flamma et auferetur spiritu oris sui non credet frustra errore deceptus quod aliquo pretio redimendus sit antequam dies eius impleantur peribit et manus eius arescent le quasi vinia in primo flore botrus eius, et quasi oliva proiciens florem suum, congregatio enim hypocrite sterilis, et ignis devorabit tabernacula eorum qui munera libenter accipiunt, concepit dolorem, et peperit iniquitatem, et uterus eius preparat dolos. Caput decimum sextum. Responde sautem Job dixit. Audivi frequenter talia, consolatores onerosi omnes vos estis. Nunquid habebunt finem verba ventosa, aut aliquid tibi molestum est si loquaris? Poteram et ego similia vestri loqui, atque utinam esset anima vestra pro anima mea consolare et ego vos sermonibus et moverem caput meum super vos roborarem vos ore meo et moverem labia mea quasi parcens vobis sed quid agam si locutus fuero non quiescet dolor meus et si tacuero, non recedet a me. Nunc autem oppressit me dolor meus, et in nihilum redacti sunt omnes artus mei. Ruge me testimonium dicunt contra me, et suscitatur falsilocus adversus faciem meam contra dicens mici. Collegit furorem sum in me, et cominas mihi in fremuit contra me dentibus suis hostis meus terribilibus oculis me intuitus est aperuerunt super me ora sua et ex brobrantes percusserunt maxilla meam satiati sunt penis meis conclusit me deus apud iniquum et manibus impiorum me tradidit. Ego ille quondam opulentus repente contritus sum. Tenuit cervicem meam con fregit me et posuit me sibi quasi min signum. Circundedit me lanceis suis convulneravit lumbos meos non pepercit et effudit in terra viscera mea. Concidit me vulnere super vulnus, irruit in me quasi gigas, sacum consui super cutem meam, et operui cinere carnem meam. Facies mea intumuit a fletu, et palpebre me caliga verunt. Ec passus sum absque iniquitate manus meae, cum haberem mundas ad Deum preces. Terra ne operias sanguinem meum, neque inveniat in te locum latendi clamor meus. Etce enim in celo testis meus, et conscius meus in excelsis. Verbosi amici mei, ad deum stillat oculus meus atque utinam sic iudicaretur vir cum deo commodo iudicatur filius hominis cum collega suo ecce enim breves anni transeunt et semitam perquam non revertar ambulo caput decimum septimum spiritus meus attenuabitur dies mei breviabuntur et solum mihi superest sepulcrum non peccavi et in amaritu dinibus moratur oculus meus libera me domine et pone me iusta a te et cuius vis manus pugniet contra me cor eorum longe fecisti a disciplina propteria non exalta vredam pollicetur sociis et oculi filiorum eius deficient. Posuit me quasi in proverbium vulgi et exemplum sum coram eis, caligavit ab indignatione oculus meus et membra mea quasi in redacta sunt. Stupebunt justi super hoc et innocens contra hypocritam suscitabitur et tenebit iustus viam suam et mundis manibus added fortitudinem igitur omnes vos convertimini et venite et non inveniam in vobis ullum sapientem dies mei transierunt cogitationes me dissipate sunt torquente scor meum noctem verterunt in diem et rursum post tenebras spero lucem si sustinuero infernus domus mea est et in tenebris stravi lectulum meum putredini dixi pater meus es mater mea et soror mea vermibus ubi est ergo nunc presto latio mea, et patientia meam quis considerat. In profundissimum infernum descendent omnia mea, putasne saltem ibi erit requies mici? Caput octavum decimum. Responde sautem baldad suites dixit, usquat quem finem verba iactabitis, intelligite prius et sic loquamur quare reputati sumus ut iumenta et sorduimus coram vobis qui perdis animam tuam in furore tuo non quid propter te de relinquetur terra et transferentur rupes de loco suo non lux impii extinguetur nec splendebit flamma ignis eius lux obtenebreshet in tabernaculo illius et lucerna quae super eum est extinguetur arctabuntur gressus virtutis eius et precipitabit eum consilium suum in misi tenim in rete pedes suos et in maculis eius ambulat tenebitur planta illius laqueo Et ex ardecet contra eum sitis. Abscondita est in terra pedica eius, et decipula illius super semitam. undique terrebunt eum formidines, et involvent pedes eius. attenuetur fame robureius, et inedia invadat costas illius. Devoret pulcritudinem cutis eius, consumat brachia illius primogenita mors avellatur de tabernaculo suo fiducia eius et calcet super eum quasi rex interitus habitent in tabernaculo illius soci eius qui non est aspergatur in tabernaculo eius sulfur deorsum radices eius sicentur sur sum autem atterratur messi seius memoria illius pereat de terra et non celebretur nomen eius in plateis expelle teum de luce in tenebras et de orbe transferet teum non erit semen eius neque progenies in populo suo nec ulle reliquiae in regionibus eius in die eius stupebunt novissimi et primos invadet horror ex sunt ergo tabernacula iniqui et iste locus eius qui ignorat deum caput nonum decimum responde sautem job dixit usque quo affligitis anima meam et atterritis me sermonibus en decies confunditis me et non erubescitis opprimentes me. Nempe et si ignoravi, mecum erit ignorantia mea, at vos contra me erigimini, et arguitis me obprobris meis. Saltem nunc intelligite, quia Deus non equo iudicio afflixerit me, et flagellis suis me cinxerit ecce clamabo vim patiens et nemo audiet, vociferabor et non esqui iudicet. Semita meam circumsepsit, et transire non possum, et in calle meo tenebra sposuit. Spoliavit me gloria mea, et abstulit coronam de capite meo. Destruxit me undique, et pereo et quasi evulse arbori abstulit spem meam iratus est contra me furor eius et sic me habuit quasi hostem suum simul venerunt latrones eius et fecerunt sibi viam per me et obsederunt in giro tabernaculum meum fratres meos longe fecit a me, et noti mei quasi alieni recesserunt a me, de reliquerunt me propinqui mei, et qui me noverant obliti sunt mei. Inquilini domus me, et ancille me, sicut alienum habuerunt me, et quasi peregrinus fui in oculis eorum servum meum vocavi et non respondit ore proprio de precabar illum halitum meum exoruit uxor mea et orabam filios uteri mei stulti quoque despiciebant me et cum abeis recessissem detraebant mihi abominati sunt me quondam consiliari mei et quem maxime diligebam aversatus est me pelli me consumtis carnibus ad esit os meum et de relicta sunt tantum modo labia circa dentes meos miseremini mei miseremini mei saltem vos amici mei quia manus domini tetigit me quare persequimini me sic ut deus et carnimus meis saturamini quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei quis mihi det ut exarentur in libro stilo ferreo et plumbi lamina vel celtes sculpantur in silice sio enim quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum et rursum circundabor pelle mea et in carne mea videbo deum meum quem visurus sum ego ipse et oculi mei conspecturi sunt et non alius reposita est haec spes mea in sinu meo quare ergo nunc dicitis persequamur eum et radicem verbi inveniamus contra eum fugite ergo a facie gladii, coniem ultor iniquitatum gladius est et si tote esse iudicium caput vigesimum respondes autem sofar namatites dixit Id circo cogitationes me varie succedunt sibi et mens in diversa rapitur doctrinam qua me arguis audiam et spiritus intelligentiae me respondebit mihi hoc scio a principio ex quo oppositus est homo super terram quod laus in piorum brevis sit et gaudium hypocrite ad instar puncti si ascenderit usque ad caelum superbia eius et caput eius nubes tetigerit quasi sterquilinium infine perdetur et qui eum viderant dicent ubi est velut somnium avolans non invenietur transiet sicut visio nocturna Oculus qui eum viderat non videbit neque ultra in tuo habitur eum locus suus filii eius atterentur et gestate et manus illius reddent ei dolorem suum ossa eius implebuntur vitis adolescentiae eius et cum eo in pulvere dormient cum enim dulce fuerit in ore eius malum, abscondet illud sub lingua sua. Parcet illi et non de relinquet illud, et ce labit in gutture suo. Panis eius in utero illius, vertetur in fel aspidum intrinsecus. Di vitias quas devoravit evomet, et de ventre illius extraet eas deus caput aspidum suget et occidet eum lingua vipere non vidiat rivulos fluminis torrentes mellis ac luet quae fecit omnia nectamen consumetur iusta multitudinem ad inventionum suarum sic et sustinebit quoniam confringes nu David pauperes domum rapuit et non edificavit eam nec est satiatus ventereius et cum habuerit quae concupierat possidere non poterit non remansit de cibo eius et propteria nihil permanebit de bonis eius cum satiatus fuerit arctabitur astuabit et omnis dolor irruet super eum ut inam impleatur ventereius ut emittat in eum iram furoris sui et pluat super illum bellum suum fugiet arma ferrea et irruet in arcum aereum eductus et egredias de vagina sua et fulgurans in amaritudine sua vadent et venient super eum horribiles, omnes tenebre abscondite sunt in occulti seius, devorabit eum ignis qui non succenditur, affligetur relictus in tabernaculo suo. Revelabunt celi iniquitate meius, et terra consurget adversus eum apertum erit germem domus Illius de traetur in die furoris Dei hac est pars hominis impii a Deo et hereditas verborum eius a Domino caput vigesimum primum responde sautem Job dixit audite queso sermones meos et agite penitentiam sustinete me ed ego loquar et post mea si videbitur verba ridete non quid contra hominem disputatio mea est ut merito non debeam contristari attendite me et obstupescite et superponite digitum ori vestro et ego quando recordatus fuero pertimesco et concutit carne meam tremor quare ergo impii vivunt sublevati sunt confortati quo divitis semen eorum permanet cora meis propinquorum turba et nepotum in conspectu eorum domus eorum secure sunt et pacate et non est virga dei super illos bos eorum concepit et non abortivit vacca peperit et non est privata fetu suo egrediuntur quasi greges parvuli eorum et infantes eorum exultant lusibus tenet tympanum et citharam et gaudent ad sonitum organi ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna descendunt qui digserunt deo recede a nobis et scientiam viarum tuarum nolumus qui sest omnipotens ut serviamus ei ad quid nobis prodest si ora verimus illum veruntamen quia non sunt in manu eorum bona sua consilium impiorum longe sit a me quoties lucerna impiorum extinguetur et superveniet eis inundatio et dolores dividet furoris sui erunt sicut pale ante faciem venti et sicut favilla quam turbo dispergit deus servabit filiis illius dolorem patris et cum rediderit tunc sciet videbunt oculi eius interfectionem suam et de furore omnipotentis bibet quid enim ad eum pertinet de domo sua post se et si numerus mensium eius dimidietur Nunque deus docebit quispiam scientiam qui excelsus iudicat iste moritur robustus et sanus dives et felix viscera eius plena sunt adipe et medullis ossa illius irrigantur alius vero moritur in amaritudine anime absque ullis opibus et tamen simul in pulvere dormiet et vermes operient eos certe novi cogitationes vestras et sententias contra me iniquas dicit senim ubi est domus principis et ubi tabernacula impiorum interrogate quem libet deviatoribus et haec eadem illum intelligere cognoscetis quia in diem perditionis servatur malus et ad diem furoris ducetur. Quis arguet coram eo viam eius? Et quae fecit, quis reddet illi? Ipse ad sepulcra ducetur, et in congerie mortuorum vigilabit. Dulcis fuit glareis cociti, et post se omnem hominem traet, et ante se innumerabiles quomodo igitur consolamini me frustra cum responsio vestra repugnare ostensa sit veritati finis partis sexagesime